littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmed mai dalanta ma'ara ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda ummiya Usman din take kin san sarai kamar Maryam nake ba na son tashin hankali Samira ta ce ai na ku ganin laifin mamansu kiga kwa ko hakuri fa bata ce alfara sai ma kananan maganganu da ta dinga yi hadisa ta ce ai waɗannan ai sun wuce tunanin ki. Yalwa ta ce ku tashi mu fara alwala dan na ga magriba ta yi. Bayan sun idar da sallan ne Maryam suna zaune a kan gado ita da Halima suna hira. su suka shigo ɗakin ita da Jamila da Sahara sai waɗansu mata su wajen hudu kowa da kuloli a hannunsu. Jamila na faɗin na san matar yayin yunwa take ji. mama ta ce ki ci abinci ki koshi sosai ne ta ce ai in bata ci ba sai mun yi mata dure kin ga mu mu ukun nan karfi ne da mu gaba ɗaya suka sa dariya Hadiza ta ce to ai ku ma da kun zauna mun ci tare dan tunda muka zo nake ganin kuna ta zirga zirga ba ku zauna ba Saudat ta ce ina muka ga ta zama yanzu Seriya to za mu je ai mu da zama sai mun ga komai ya kammala. Dama mun shigo ne mu tabbatar amarya ta fi ta koshi domin cika umarnin mama. Zara ta ce an ji Hadiza ga nan amanar antin mu ki tabbatar ta fi ta koshi. Hadiza yi dariya sannan ta ce kar ki damu ku je kawai sai kun dawo. Anan suka fita yalwana musu dariya. Ai kuwa Maryam ta ci abincin nan sosai har Halima ta nemi mata siya wai kar ta kasa tashi. bayan sun yi sallar isha, su Jamila suka dawo a nan Jamila take sanar da su su tashi su fara shiri ita kuma Maryam ta shiga wanka ganin mai yi mata kwalliya ta zo tana fitowa daga wankan ta samu matar tana zaune tana jiranta matar ita da mai taya ta ne nan dai aka fara shirya amarya ita kan Maryam mika kansa kawai tai ta zuba wa sarautar Allah ido ganin yadda ake gagula mata jiki da fuska Ta gashin kanta ma bai tsira ba su kuwa sauran barin tasu kwalliyar suka yi suka tsaya suna kallon Maryam Yalwa ta ce ina ganin sai an tafi an bar ku kun tsaya kallon amarya Ummi ta zabura ta ce da gaskiyar ki Yalwa abin ne ai abin kallo gaba ɗaya suka saka dariya aka shirya amarya Maryam a cikin wani jan yadin material wanda ita kanta ma bata taba ganin irin shi ba balle su Halima da basu saba zuwa ko nan Abuja ba sai yau tsadar yadin ba a cewa komai doguwar riga ce har ƙasa sai waɗansu tilatilai da aka yi a gefe da gefen hannun rigar da yake mai dogon hannu ce ɗinka rigar akai, amma sai ka rantse da Allah ƴar kanci ce ita kanta Maryam da ta kalli kanta a madubi tsorata ce saboda ta san tayi kyau har ba a magana jikin yadin da ratsin gwaldin da ruwan duwatsu da duwatsu farare sai aka ɗora mata gwaggwaron gwaldin ɗan daidai har ta gashin kanta an yi masa ado da waɗansu duwatsu masu kala-kala kunnanta da wuyanta wani irin dutse ne ja mai matukar kyau hannunta ma abin hannu ne ja guda ɗaya da zoban su shi ma ɗaya ja takalmanta da jakar da aka bata karamar jaka su kuma kan golden ita kansa Maryam din ji take kamar ba ita ba duk tsayawa suka yi suna kallon ta ita kanta mai kwalliyar dariya ta take cewa gaskiya na dade ban shirya amarya mai kanki ba Maryam duk suka saka dariya a daidai nan su Jamila suka shigo kowa ta taba ado suna ganin Maryam suka sa ihu Zahara tace kai kike yau Bros zai rude kai anti Maryam kin danki kuwa bare ta sunkuyar da kanta kawai Jamila ta buɗe jakarta ta ɗauko wani cingan mai daɗi tace ce bakin ki gana wata kuicin ta buɗe bakinta ta jefa mata duk sai dariya saurata ta ce ta bismillah amarya ake jira dan tuɗa fa ango na mota gaban Maryam ya faɗi dantin an ce ango ta tuno da rigimamman angon nata Allah dai ya sa karfi fada yau yalwa take sai kun dawo Allah ya bada sa'a saudata ta zabar take a a a a so dan Allah yalwa da komai ya tinki ai kafar amarya kafar ki kowa fa sai je duk watsewa sa ai a kitan haka nan ita ma yalwa ta dauko mayafinta suka fita Maryam na tsakiyar su zara da saudatu Jamila kuwa tana gaba sauran suka biyo su duk jama'ar gidan suna can su ne kawai ake jira ba su ba. Habib na cikin mota shi da abokansa su uku. Biyan suna gaba shi kuma yana baya. A nan ne za su zauna da amarya yana ta faman tsaki wai sun cewa suna ta bata musu lokaci. Shi ma kansa angon ya yi shiga ta alfarma. Yana sanye da waɗansu irin kaya ruwan golden. wani irin yadi ne an yi ɗinkin riga da wando amma rigar gajiyar ya ce iyakarsa gwiwarsa tana da dogon hannu a gaban rigar da hannun da kafar waddan an yi wani irin aiki wanda da gani ba a nan kasar akai ba da wani farin zare aka hada da kalar ruwan gwal ɗin ɗinkin tun daga gwiwa har tsintsiyar hannu haka ma a kafar wandan ya saka baƙar hula minista amma mai tsadar ta yi matakar fito da shi hannunsa agogon fata ne ruwan gwal kafarsa kwata kalma ne ruwan ƙasa irin na larabawa gaskiya shi ma a ranar abin kallo ne gaban shi ne ya yanke ya faɗi da ya hango su amaryar shi ta fita daban a cikin su dan gaba ɗaya baya iya gane kowa a cikin su sai ikan abokin shi Muhammad ce kai abokina wannan gimbiyar taka ai balarabiya ce ɗayan mai suna Idris ya ce kai daga shafa balarabiyar ce shi kan Habib bai ce komai ba har suka ƙara so bakin ƙofar Jamila ta buɗe murfin tana faɗin babban buras ga amarya ta fito ta kama hannunta tana faɗin ki shiga ga angon nan a hankali Maryam ta shiga cikin motar wani irin kamshi ne ya shiga hancin shi ne Jamila ta rufe kofar tana faɗin ya Muhammad bari mu fara yin gaba ko? Yace babu komai kanwata. Maryar kanta a ƙasa duk jinta take a takure ga wata irin kunya da ta lullube ta. Ji Idris yana faɗin barka da fitowa a mu Yaya gajiyar hanya? Tana wasa da 'yan yatsunta a hankali tace ina ninku. Har suna haɗa baki gurin amsawa lafiya kalau amarya. Muhammad ya fara tafiya da motar dan ganin sauran motocin suna fita Idris ya ɗan ture yana fadin yaya dai na ci angon shiru ko dai duk amaryar ce Saka kwashe da dariya shi da Muhammad shi din ma murmushi yake amma bai yi magana ba Muhammad ce ina dai tsammanin amaryar ta buga masa gutuma akan shi yasa ya kasa yin dariya gaba ɗaya har da shi sai da suka saka dariya yace ku dai wulakancin ku yana da yawa dole dai sai kun sa nayi magana ko ban shirya ba ko Idris yace a to ka bar mu mu kadai muna yi naga dai da da kai muke ta surutu yanzu amma zuwan amarya na shigowa bakin ka sai ya mutu Habib yace ku ku dai karata da sharrin ku haka nan dai suka dinga tsokanar su har suka iso arewa hotel inda aka yi bikin a can ƙarshe Muhammad ya faki ɗin motar Saudatu ta ƙaraso inda take ne Muhammad ya zuge gilas ɗin motar ƙasa Saudatu ta ce ya Idris ku bari sai kowa ya shiga zan zo ne muku magana Ya yace babu damuwa ta koma can wajen su Jamila inda suka shiga cikin hotel ɗin inda za a yi taron Idris ya zo yana faɗi ni fa na rasa waɗanne irin ango da amarya fa na ɗauko ko ko irin ɗan raɗan nan ma ta angwanci da amarci ba kwayi saka sake kwashewa da dariya ita kan Maryam jin ta take kamar ta nufi a ƙasa domin duk a takura take Hadid ya ce to mu ba irin waɗannan bane namu sai mu fi haka yawa Muhammad ya ce babbar magana ce a daidai nan saudata ta sake dawowa tana faɗin bismillah ku ƙara so gaba ɗaya suka buɗe ƙofofin motar don fitowa amma ban da Maryam kafin Hadiza ya wa Saudatu ta buɗe mata a hankali ta fito daga cikin motar Saudatu ta ce to ni bari in ta sai kun shigo bari in turo muku siya Bashir don tun ɗazu suna ciki Idris ya ce ai su ɗan gantoci ne kafin ta koma ciki ta dawo gefen Maryam da hadiza ta kalle su sannan ta ce yayi haka bros ya daga idan shi yana kallon ta yaji yaji me za ta ce tace ka dan mazo mana ka kama hannun amaryar Muhammad ya saurin cewa ke ma dai ta faɗa duk wannan rawar jiki amma yau ji shi kamar an doke bakin ya harare shi bai ce komai ba ya koma kusa da Maryam a hankali ya mika hannunsa ya kamo nata ji ke kamar za ta nufi a watan dan kunya Idris ko sai ya fara tafi yana faɗin to ko kai fa mutumin ya to bismillah ku tun daga sunan su ba shirin sun iso kin littafin nan ne mai suna wa yake kaunata littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmed ne dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Habib ya harare shi bai ce komai ba ya koma kusa da Maryam a hankali ya mika hannunsa ya kamo nata ai ce ce kamar ta nutse a watan dankunya to bi bikinin nan ku tun daga nan su Bashir din Habib da Maryam ne a gaba sai sauran abokai shi sun kai goma suna take musu baya suka shiga cikin hall din babban waje ne sosai a cike da jama'a musamman mata dan mazan abokan hadith ne kawai sai ɗan uwansu a tsawata wajen nan da kwalliya wurin yayi kyau sosai da decoration din da aka yi haske kuwa sankar rana manyan mata ne kawayen mama da ɗan uwanta da matan abokan mijinta wajen ya tsari fiye da zakan mutum haka nan aka nuna wa ango da amarya wajen zama duk wanda yake wajen nan ya shaida Habib yayi sa'ar matar da ta dace da shi dan sanin halin shi na kwalisa da son abu mai kyau an gudanar da liyafan nan cikin tsari kuma ta yi kyau sosai an yi hotuna babu iyaka an ci an sha sannan aka rarraba kit duk wanda ya je wajen su Halima kan ba su taba ganin biki irin wannan ba ai sai ba ido kawai suke suna kallon duniya an tashi lafiya wajen karfe 11 na dare daga wajen gidan Habib mama ta ce a wuce da amarya dan dan uwanta su shiga gidan a nutse tun da dama babu awwal ya ce su koma gobe dan har an kai musu kayan su tare amma shi banda bai su ba yana tare da su Faruk gidan Maryam a mai sama yake su Halima aka fara wucewa da su can din Maryam na tare da su Habib a motar su daga hotel din suka wuce da ita zuwa gidan suna tsayawa gaba ɗaya suka fito daga cikin motocin gidan ba wani mai girma ne da shi sosai ba sannan shi din ma gidan sama ne hawa ɗaya dan daidai da shi wani ban sha'awa gaba ɗaya suka nufi cikin gidan suka shiga cikin falon an shirya falon nan ya yi kyau sosai komai an tsara shi sannan daga gani komai na gidan sabo ne a ƙasa ɗaki ɗaya ne bayan falon sai kitchen da dining area tana jiyo surutu su Halima a can sama ta zauna akan ɗaya daga cikin kujerun falon su ma gaba ɗaya suka sassauna Idris ya kalli Habib yace ango ko anan za mu barka ne ya harare shi Bashir yace a to ba sai mu tafi kawai ba su dai Habib bai yi magana ba suna su kana su can dai ya yana faɗi ai sai ku taso mu tafi in kun gama ya dan kalli Maryam ta gefe yana faɗin ku kulle gidan kawai akwai mai gadi a waje zai kula da san wajen ne ɗaga kai kawai kai gaba ɗaya suka yi masa sallama suka fice tana fita ta tura kofar ta saka dan mukulli sannan ta hau sama inda take fiyo surutun su Halima shiga ta same su a zazzauna a falon sama ina ganin ta saka hanko kamarta musamman Halima ta cire gwaggwaron tana faɗin na shi wallahi sosai Hadiza ta ce gajiya ai dole mu ma kin gan mu anan muna fama da ita tace yaya ba ku kwanta ba suka ce to wani daki za mu shiga kar mu shiga na mai gidan ta da kanta ta bubbuɗe ɗakunan ta ce ku zo mu kwanta kawai Wace gari tun wajen ƙarfe takwas na safe gaba ɗaya sun gama shiryawa suna son tafiya da wurkar dare ne sun gyara gidan nan tas dama babu wani datti sannan gaba ɗaya suka sako ƙasa Maryam kan ta shiga damuwa sosai don ganin za su tafi su barka Jalla suka shigo shi da Faruk da babban tire na abinci suka aje akan dining table sannan suka gaishe su. Jalla na faɗin ya naga fuskar na wa haka. Ta harare shi Hadiza tace kai ka iya shegen ka yana da yawa. Yace to yaya za a yi ai muna ba mu ma ba a san ranmu ba. To amma ya zama dole. Faruk yace dama mama ce tace idan kun gama shiryawa sai ku zo mu tafi ku karya a can idan ya so sai ku wuce. Salwa wata ce a'a ai mun gama shiryawa da sai tafiya duk suka da dauki kayan su zuwa mota Maryam ta rike yalwa bayan sun fito sannan suka koma gefe idan Maryam ya ko da hawaye ita ma yalwan dauriya kawai take sannan ta ce Maryam dan Allah ki zauna a gidan mijinki dan mijinki kuma lafiya rike ɗan uwansa da iyayensa kamar yadda kika yi a gidansu a baya wanda shi ne ya kyawo miki farin jinin su da soyayyarsu, su ki aje komai a ranki ki rungumi auren ki da mijinki ki raba wa kanki asiri ki tuna baki da wani gatan da ya wuce na gidan mijinki babu daɗi ki haƙura ki zauna kin ga waɗanda ba su jin daɗin zaman gidan mijin ma sun fi kowa haƙuri dan haka ki kula Allah yana duba maraicin ki shi yasa yake baki mazaje masu ƙaunarki da ɗan uwansa ya bada zaman lafiya mu za mu tafi sai mun yi waya hawayen da ke makala a idan ya zubo sannan ta kama hannun yalwa ta tsanta mata kuɗi masu yawa tana faɗi ki rike wannan yalwa kafin a kwana biyu zan turo miki wasu yalwa ta ce sun yawa maryam ki rage maryam ta kamo ta suna tafiya wajen motar ta ce ki shiru bana son kowa ya gani ni har gindin motar ta rako su Halima na ta mata ya ummin ya Usman ma sai da ta hawaye yau sun rabu da ƙanwarsa wadda take ɗebe mata kewa dan zama da sai hakuri. Maryam ta dinga bi tana mika musu hannu tana hawaye tana faɗin nagode sosai har ta dawo kan dalla ta ce to na sai ka ji waya wayata shi ma a yanzu cikin cikinsa yayi yi sanyi su amsawa yayi Faruk ya ja motar suka fita tana ɗaga musu hannu su ma suna ɗaga mata cikin tausayin ta. Ta jima a falon ƙasa tana kuka sannan ta haƙura ta goge hawayenta ta hau sama. Gaskiya ita kanta gidan nan ya mata kyau sosai. Falon saman an shirya shi da kujeru masu tsada da labulaye. Ga TV Plus na da tarkacen home theaters. kowace kusurwa sun ji home theater fulawoyi ne manya-manya ga dress carpet a tsakiyar falon dakuna uku ne a saman san amma guda ɗaya a rufe yake sauran biyu ne a kuɗi ne kowane ɗaki daban ɗakin shi a ciki ga gadajen italian bed ɗaya ɗakin da aka saka mata akwatunan ta ya fi kyau komai a tsare wanka ta shiga tana fitowa ta shirya a cikin shadda orange color doguwar riga mai aiki har ƙasa ta yi kyau sosai sannan ta sauko zuwa falon ƙasa ta zauna a kan dining table don ta karya ta ci abinci domin yunwa take ji sosai ta kwa zauna ta ci abinci sosai yadda ya kamata tana gama ta ɗauke filet ɗin zuwa cikin kai wannan kicin da kyau yake ne duk wani abu da zaka bukata na amfanin gida an saka shi ne ta leƙa nan ma kayan abinci ne a cikin haka cikin duk firiza. kifi nama da na sa da na rago kowane iri ne lemo kala kala da ruwan sha ta wanke filet ɗin sannan ta koma zuwa zuwa can sama a nan ta kunna TV din tana kallo bata ma sani ba kawai barci ya kwashe ta akan dokuwar kujera hayaniya kawai ta dinga ji a kanta ta bude idanunta a hankali su Jamila ta gani a falon sai saurin tashi ta zauna tana fadin Zara Zara ko ta yi baccin ki antina sai murmushi tana cewa yaushe kuka shigo Saurat ta ce kina ta bacci mana kin ga har karfe ɗaya tayi mamaki ya kama Maryam lalle ashe ta tuna tana yin baccin a daidai dan Habib ya fito daga ɗaya daga cikin ɗakin wanda dama tana fatan nashi ne san ba tsammanin ganin shi ba a yanzu ya zo ya zauna shi ma akan kujera bata iya kallon shi ba amma sai saurin gayar da shi ya amsa a hankali sannan ya kalli Sahara yace kin fito da abincin nan kuwa tace eh Jamila ta kai kan teburin Sahara ta ce ya kamata ki tashi ki ci abinci ko? Maryam ta ɗan kalle ta sannan ta ce to bari mu sallah. Ta tashi sai cikin ɗakin ta. Gaba ɗaya suka hau kan tebul ɗin suna cin abinci. Shi kan hadu shi kawai yake da su Jamila. Ita kuwa Maryam abincin ma da ƙyar take ci dan a takura take. tana ganin yadda wani lokaci yake mata wannan nan kallon nasa da ba ta so mai kama da harara haka nan dai ta kan tsakura abincin har sai da aka yi sallar la'asar sannan su saudatu suka ce za su tafi dan gaba ɗayan su yau duk mazajen su za su zo su ɗauke su kowace ta koma gidanta Zara ta ce sai an kwana biyu matar yaya za mu kullo Maryam ta ce dan Allah kar ku dade ba ku so ba Sauratu ta ce ai buras din ma ya kamata ya kawo mana ke kafin mu sake zuwa Jamila ma ta ce eh wallahi ya harare su bai ce komai ba a nan suka yi masa sallama suka fito Maryam ta rako a motar Jamila suka zo Maryam ta ce dan Allah su gaida mama a ce mata kuma ta gode Saudata ta ce in uhm, yar mama suka saka dariya gaba daya Jamila ta tada motar ta fita ita kuma Maryam ta koma mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu ne